Zumalakarregi Museoa. Museo Zumalakarregi. Zure eskontza. E, eh, zerkatik aukeratu zen den, baino etxera. Bueno, bat beti turistak eh, ditu harrekin harreman handi egin duken. Terrenokea elkarren ondoan, gutzen hemen da ba, gure hor, ba, eta hemen, ba, beti, beti, asko lotutatzen guetxe, izuk eko gino. Eta hor ez dakit, E, dana dala, hori, nik daukean idea umetati da, horko eskontzak beti oso doktorek ziren, ez? Guk, eh, ba, ordu muranen asko ematen zin lazkari. Baina muranen eman ezkio, ez zin kongo negana. Ez zuen jarri, jute egizango, horrekati parte egin si, si se hubiera casado ahí, los de Mura no vayan ir. O sea que pudisteis ir, la familia y, y todo el entorno también. Bai. Dantzaldi eta hori, pentsatzen dut hori, bailea izango zala derla, ez? Bila eh, de lehenago bagari nahi biltzan. Ah. Hori gauza hori kosoa, Con la, entrada del balneario y, y ahí atrás la, la poleda que decías antes. Sí. Eh, ¿Se sala, se sala y saltan. Komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare bat, komendare Baina, olako kasutan, hori dikitzen zuen, ematen zuen. Bai. Paskari eman da itxun, bai. Tabernako zen egiten mereko no? Taberna. Taberna. Eh, ha, ha, bai, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, bai, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ez ha, ha, ez ha, ha, ha, ha, ha, ha, Eta ondo atera santana? Da, oso ondo. Bai. Oso ondo. Marin, fotografo? Ah, Marin hortizikoa. Eh, bai, bai. Bueno, bueno. Bai, bai. Eh, bai, hori, eh? Apa isek zein da, zaukin hartu, eh? ne? Ikara gabe da. Bai, ana Jose Pa. Oire zerain, bai, bai. Bai, bai, bai. Goikoa. Bueno, ez da Mari Ángeles, beste zerbait daukezun kontatzeko, egun hori horri buruz. Bai, nori, ondo, ondo. Etxea da mutu. <laughs>